Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Bona nit. Bona nit. Salut i anarquia. Anarquisme i Catalunya són dos conceptes que la història universal ha aplegat. Internacionalment Barcelona és coneguda com la capital de la Divina Gràcia. Com deia el conegut vers de Salvat Papasei, la rosa de foc, com la batejar des de Buenos Aires, el diari La Protesta. El periodista hispano-uruguaià Antonio Laredo, l'agost de 1909, la ciutat de les bombes, com descrivia el dibuixant Pere Inglada en un acudit de l'Esquella de la Torratxa, el 1906. La ciutat del Terror, com l'anomenava el setmanari catòlic Aurora Social, la ciutat europea on s'havien aixecat més quilòmetres de barricades, segons Frederick Engels. Alhora, fou l'indret on arribà l'octubre de 1868, pocs dies després de la gloriosa Josep Fanelli, antic Garibaldi enviat per Mikhail Bakunin per construir la secció espanyola de la Primera Internacional i on arrelaria la secreta Aliança Internacional de la Democràcia Socialista, organització de caràcter col·lectivista. També va ser la capital on es constituïa el 1907 la Solidaritat Obrera i tres anys més tard la Confederació Nacional del Treball, el sindicat de caràcter anarquista més important del món pel que fa a la afiliació i la transcendència històrica, o l'escenari d'una revolució llibertària que enlluernar i estremia el món en el que constituir una afortunada expressió de Hans Magnus Enzenberger, el curt estiu de l'anarquia. Tanmateix, aquestes denominacions contemporànies, vinculades a les expressions violentes de les conflictives dècades del tombant del XIX i la primera meitat del XX, no representen cap novetat respecte a la història catalana anterior. Ja al segle XVII, Francisco de Quevedo considerava que són los catalanes aborto monstruoso de la política, libres con señor, por esto el conde Barcelona no es dignidad, sinó vocablo i voz desnuda. S'entén que aquesta declaració no gaire amorosa es vincula amb el conflicte de Felip IV i la Generalitat. En el context de la revolta del Corpus de Sang el 1640, l'efímera Primera República Catalana de 1641 i la posterior Guerra dels Segadors, que resulta alhora, com confirma l'historiador Antoni Simón, un intent de revolució social i un conflicte polític entre un sistema corporatiu de llibertats públiques i l'absolutisme. Aquestes declaracions castellanes s'entenen com un atac a l'autoimatge dels catalans com a poble lliure i no sotmès a desigualtats davant una presunta autoritat superior. Aquest caràcter indòmit, insubmís i procliu a la llibertat ja el destaca el mateix Cervantes, quan el seu alter ego, el Quixot, expressa les seves impressions a Catalunya, o quan el viatger, el viatger Bartolomé Joli, el 1612, definia els catalans com a gelosos de la seva llibertat i que no volien reconèixer ni rebre el seu rei més que com a comte de Barcelona, a banda de destacar la seva enemistat amb els castellans. En la mateixa línia s'expressa el 1741 el viatger Juan Álvarez de Colmenar, que és el seu llibre eh, de viatges delices de l'Espany i Portugal, després de descriure els catalans, amb els tòpics de l'època, amb els com a laboriosos, comerciants, educats i acollidors amb l'estranger, deixa caure una inquietant frase les catalans són ardits, corajuts, actius, vigorosos, mais mutins. S'entenen mutins com a proclius a l'amotinament, revoltosos, revolucionaris, poc disposats a creure en l'autoritat. Altres testimonis posteriors aprofundeixen en un tòpic que circula arreu d'Europa i que serà reproduït per altres testimonis coetanis com el filipista destacat J. de Bairaix, el 1719, Para aclarar, los catalanes tienen mucho ingenio, pero por desgracia no hacen buen uso de él. Su natural inquieto y caprichoso les lleva a ser tan celosos de su libertad que para conservarla violan insolentemente todas las leyes divinas y humanas. antenguis que la principal ley del momento es la de la sumisión incondicional a un monarca absoluto. Y esta resistencia se expresa, como explica el diplomático, Esteban Silhouet al 1730 a partir de la necessitat de guerrear en el exterior o provoca, provocar agitaciones en el interior y algunas veces tuvieron uno y otro porque este reino es de todos los de España el que ha experimentado mayores revolucions. Tot seguit, amb els tòpics dels catalans com a súbdits de poc fiar, el diplomàtic asseverava que los catalanes no esperan sino la ocasión de una nueva rebelión. Aunque oprimidos, tienen siempre un aire determinado, una mirada atrevida i segura. Tanmateix, l'estricta contemporaneitat tampoc s'escapa d'aquestes desqualificacions o lloances, segons la perspectiva del receptor, sobre el caràcter nacional dels catalans i una percepció sobre la seva tendència a la violència revolucionària i el seu indòmit tarannà. En una data relativament recent, el 1978, l'historiador i diplomàtic Salvador de Madariaga, 1886-1978, republicà convençut, ens dedicava a aquestes paraules en la seva obra Espanya. La violencia de la vida pública española suele proceder con frecuencia precisamente de vascos y catalanes. No es cosa de insistir sobre la dureza que aportan a las guerras civiles del siglo XIX los caudillos carlistas vascos. Quizá convenga recordar que casi todas las bombas arrojadas a reyes y estadistas fueron obra y proyectil de idealistas catalanes con más ardor que sentido común. Eran soñadores de clase media y baja de Cataluña, doctrinarios con más impulso de imaginación que experiencia o buen sentido. Aquests testimonis, sense dubte condicionats pel conflicte polític i nacional contra la monarquia, probablement reflecteixen un estat anímic que va més enllà de la qüestió nacional i de ben segur sabran a eh, molts lectors estem basats als tòpics contemporanis que presenten els habitants de Catalunya com a gent treballadora, ordenada i profundament assenyada. Ja sabem que els llocs comuns solen reduir una realitat a la mínima expressió i es presenten com una tergiversació interessada amb un pòsit de veracitat, un instrument de propaganda subtil al servei d'un objectiu. Per a molts observadors de l'era moderna, els catalans són violents perquè no es volen sotmetre a una lògica política imposada, perquè no comparteixen els valors dominants de submissió i desigualtat. En canvi, els cànons analítics elaborats des dels mitjans del XIX presenten els catalans com a amants del treball, de l'ordre i el seny perquè els grups dominants locals també dominen els discursos intel·lectuals, anhelant un país modelat de, eh, pels valors de l'ordre i el progrés propis de la burgesia. La historiografia catalana contemporània, elaborada majoritàriament pels homes del noucentisme, exerceix aquesta funció. Sobre la base dels historiadors de la Renaixença, tractant d'establir una interpretació del passat coherent amb determinants interessos de classe. Això no significa que els manqui rigor, ans al contrari, al cap i a la fi, com explica l'historiador Enric Pujol, el noucentisme historiogràfic és una escola variada i plural caracteritzada únicament per la necessitat de suplir un estat hostil que fomenta una història oficial en què Catalunya, com a subjecte històric, resulta inexistent i dedicar-se a vestir des de les bases institucionals i el suport econòmic de mecenes com Francesc Cambó, una història oficiosa. En aquestes circumstàncies i en el context d'un intens conflicte entre la burgesia i un proletariat amarat d'anarquisme resulta difícil el reconeixement d'una realitat incòmoda. Precisament perquè és una història relativament ben organitzada, feta amb rigor i des de la voluntat de dotar el país d'una narrativa pròpia, trobem prou diversitat per acostar-nos a entendre aquesta història no sempre ben explicada. La realitat és alhora caparruda i emergeix quan menys ens ho esperem. Al cap i a la fi, en una convulsa història catalana, quan no hi ha fets suficientment explicats, existeix prou vitalitat intel·lectual per tractar de respondre molts perquès. Quines visions tenim sobre aquesta memòria incòmoda? Variades i condicionades per la mirada dels historiadors i el seu substrat intel·lectual, sociològic i personal així trobarem una història que a Catalunya representa aquesta societat ordenada i burgesa que es considera l'anarquisme com una anomalia o una historiografia marxista a partir dels anys 70 del segle passat que condicionada per mecanismes intel·lectuals hegelians concep aquest moviment com una normalitat incomprensible de la qual avergonyir-se respecte a la lògica del progrés. Alhora, el país té prou vitalitat per explicar la història des del mateix moviment llibertari, en el qual existeix tota una historiografia a fi i on els anarquistes són capaços d'explicar-se coherentment. La qüestió a l'hora de fixar un determinat cànon historiogràfic és qui té més pes per imposar majoritàriament el seu discurs Habitualment és qui gaudeix d'un estatus social més favorable i domina les institucions culturals i acadèmiques. La marginació de la memòria llibertària equival al bandejament dels sectors socials que sustentaren i a una escasa representativitat dels historiadors pròxims a les institucions esmentades, Malgrat tot, existeix un conjunt de narratives que expliquen el fenomen anarquista, transmeses majoritàriament des de la universitat i les publicacions acadèmiques i amb una perspectiva més o menys variada. Si ens situem en la contemporaneitat, quan aquests moviments es desclou, podríem tenir una visió com la que ve a continuació. Una narrativa oficiosa. A principis del segle XX, Barcelona és la capital econòmica de la monarquia hispànica, del que resta d'un imperi espanyol en descomposició. És, amb el permís del País Basc, l'àrea més industrialitzada de la península ibèrica. Aquesta economia puixant, fonamentada en una connexió ideològica i mercantil amb el continent, suposa un estat hegemonitzat per una monarquia i un acord amb ideologia i praxi d'antic règim. Això és, un estat fonamentat en la burgesia mercantil i agrària de Castella i Andalusia que oscil·la entre un monarquisme més o menys liberal i un tradicionalisme d'arrel religiosa hostil als projectes liberals aplegat al voltant del carlisme. La composició territorial hispànica, a més, posa de relleu un desigual pes polític entre l'Espanya fundacional, la Castella històrica, amb un pes dominant, l'Espanya foral, Navarra i el País Basc, que preserva institucions pròpies i una àmplia autonomia econòmica excepcions fiscals i l'Espanya assimilada, l'antiga corona d'Aragó incorporada mitjançant l'esclafament de revoltes com les germanies valencianes, les germanies mallorquines, la guerra dels segadors i l'ocupació militar en la guerra de successió, aquesta Espanya assimilada és bandejada dels cercles de decisions i de poder i ha de suportar importants càrregues fiscals i limitacions de caire polític i administratiu, i l'aparell de l'Estat se la mira amb suspicàcia pel possible perill secessionista. Barcelona i Catalunya ocupen, doncs, aquesta paradoxal posició, un desenvolupament industrial destacable atiat, a més, per estretes connexions internacionals tant amb el vell continent com amb Amèrica i la marginació política i la discriminació econòmica en la seva conflictiva relació amb Madrid. A diferència, doncs, de les potències industrials europees, Catalunya viu la contradicció d'experimentar una revolució industrial que altera profundament els seus equilibris socials mentre que les classes dirigents són incapaces de disposar plenament dels mecanismes de decisió i compensació d'un estat modern, factor que, sens dubte, interferirà en les relacions entre classes socials. Tanmateix, aquest dinamisme amb arrels profundes en l'edat moderna evidenciarà un status quo feble i fràgil. Com feien veure els clàssics Pierre Vilar i Jordi Nadal, l'absència de recursos propis, matèries primeres o mercats extensos fan de Barcelona la capital d'una indústria d'escàs valor afegit i estrets marges comptables. Aquests fets deixaran damunt les espatlles dels treballadors el pes d'un nou capitalisme emmirallat en el model anglès en el si d'un estat, amb institucions que, més que imitar, caricaturitzen el model administratiu francès. Bona nit, estem a l'estudi de Ràdio Contrabanda. Hi ha mirades intenses com la vida, somriures, temporals vius, sincerament vius i un fons de biblioteca anarquista del centre social ocupat Quiquemur. La plaça de la Memòria, l'antiga presó de Tarrero, on s'ha acollit el tercer encontre de cooperatives integrals. La península està clamant alliberar-se del capitalisme. Vol sencera mostrar la paraula i el foc que caiguin als murs de les presons, centres d'internament d'estrangers, centres psiquiàtrics, d'alguna manera espais de tancament i reclusió dels cossos més pobres, revolucionaris, diferents. Les presons, la tortura, un tema que no solem tocar a Dignitat Rebel, principalment per la capacitat de aquest programa de comprendre que els processos d'alliberament dels pobles, els processos d'autoabastiment dels pobles estan carregats de creativitat, de resistència i d'estudis i pràctiques insurgents que commemoren l'autogestió com un calcom viu, caminant, que aprèn i sense dubtes apropa la música i a l'agroecologia dels camperols. Com deia Octavio Paz, los pliegues más nítidos de la tierra, donde se halla más conocimiento. I és que no treballar amb intermediaris, organitzar-se front unes situacions de guerra, quarta guerra mundial, com deien els capitalistes, no és gaire fàcil. Tampoc està sent tan difícil, però hem d'atisbar que els encontres no ens fan més que poder plantejar-nos els debats que a Barcelona Barcelona o Carcelona es volen dur a terme. Dèiem al darrer Dignitat Rebel que volem atacar des de totes bandes i construir des de tot arreu. Això és un plantejament que les cooperatives integrals tampoc han deixat de percebre perquè hi havia qui prenia la paraula plantejant que de, havien de desencerclar no només els espais comuns sinó també les eines que, que ens permetissin alliberar-nos dels opressors. Mm -hmm. Lincoln, què sona? Què sona? Què està sonant? No sé si eh, està captant la ona en si mateixa tota la música, tot el coneixement que hi ha damunt l'estudi 2 de contrabanda. Pues está sonando Barrington Levy, es uh, eh, the, the early years es un God's Correct Mix que ha hecho un artista y tenemos el placer de escucharlo gracias a la colaboración de Eva White, desde Como en Casa. Y quiero subrayar como en casa hemos estado en, la última en la última entrevista, en el último audio, en la última insurgencia en las calles, como bien tú has dicho, le diremos dónde, si diremos con quién, y él es el Trenatroman. Él es gitano zambiano. Podemos tenerle en. No en nuestro próximo programa, porque habrá otros asuntos, pero podemos tenerle muy pronto entre nosotros contando cuentos africanos de origen zambiano y gitano y habrá música y habrá poesía. Y quiero también destacar que el próximo programa tendremos el placer de compartir junto con Sofía Gorka y compañía eh, en Diálogo Insurgente desde Dignidad Real cuáles fueron las conclusiones de las últimas del último encuentro de cooperativas y de desobediencia. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, me agradaría preguntarte com, con vas viure de ¿Qué hiciste el 1 de mayo, tío? Pues el 1 de mayo estuve... estuve entre el 1 de mayo y... Estuve... Eh, pues, es difícil de decir. Celebrando el Día de los Libertos. Es el día en el que... Bueno, lo celebro desde hace dos años, desde que descubrí que el mismo día en el que se celebraba la, clase trabajadora, había un trasfondo en todo ello, ¿no? Tiene que ver con la identidad negra, eh, tiene que ver con el homenaje, ¿no? Un poco, digo, feliz día de los libertos a todos. Y es que el comercio de esclavos eh, fue muy lucrativo, ¿no? Y a ello quiero, quiero añadir las siguientes líneas de un texto que, que publiqué y hice un mínimo de difusión para que la gente pudiera tener un poco de contacto referente a qué puede significar desde el punto, desde la referencia panafricanista aquí en Radio 77 contra Banda FM una vez más qué significa, ¿no? Esto. Este artículo viene escrito por Marta Denise Valle el jueves de un 1 de mayo de 2014 dice que la Habana, la trata esclavista en Cuba constituyó un próspero negocio para comerciantes hispanos y sus descendientes, la cual representó la base de sus fortunas en el siglo XIX junto a la conversión en grandes productores azucareras. Con una notable pobreza en el conjunto de las pobladoras, el archipiélago cubano tuvo el mayor número de millonarios en relación a sus habitantes. Vascos, gaditanos y catalanes establecieron la ruta de de esclavos como una gran empresa comercial de centros de en Barcelona, Cádiz y La Habana. Sobre todo los últimos hicieron inmensas fortunas a partir de las ganancias por esta contrabando nobleza que además de sus a mil millones de millones de millones de millones de millones 568 mil 273 el 61,38% en los años de la expansión cañera entre 1790 y 1841 y se mantuvo hasta la abolición en 1880-1886 donde subrayó que fue cuando en Alemania, en Berlín, se dividió el continente africano entre España, Portugal, Italia y otros países. Entonces sigo remarcando que por Real Cédula, que este es el día que estamos celebrando hoy, por Real Cédula de 1789 la corona concedió libertad para el comercio de esclavos africanos con las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, provincias de Caracas, a españoles y extranjeros. Al retirarse los negreros ingleses del mercado, abolida en 1807 la trata de Inglaterra y Estados Unidos, pronto aparecieron los negreros. Eh, hispano-criollos que organizaron 278 expediciones y desembarcaron 60.000 368 esclavos entre 1809 a abril de 1817, periodo mm, llamado legal. Bueno, podría seguir con, el tema de que bueno, Inglaterra hizo que España firmara un acuerdo para la eliminación de la tata negrera en 1820, pero bueno, la medida solo logró un aumento de la contrabanda de esclavos, unos 300.000, que llegaron a la vía legal en los 20 años siguientes. Con esto puedo decir que los primeros consorcios negreros en Cuba están repletos de información acerca de la Cuesta Manzanal, de Poi, Hernández Frías. Bueno, tengo una cantidad de nombres aquí, un documento bastante extenso. Y me gustaría que otro día, pues en un diálogo urgente, podamos invitar a alguno de los, de los compañeros de Cuba EBS Bloqueo, VS versus Bloqueo. Obvio, obvio. De fet, és molt necessari convocar des de Contrabanda FM a la población afrocubana visquent a Barcelona, a se a prendre's els mitjans lliures per persones lliures, ja que si Cuba y los cubanos viven en el planeta Tierra-Guerra, Nosotras, desde Barcelona, les queremos escuchar y tender la mano como pueblo no alineado con el neoliberalismo, en sincronía con la primera declaración de la selva lacandona en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y México, para demostrar la, urgencia, la urgencia es zapatista y de alguna manera el ataque, el ataque que se está visquen a esas bases zapatistas dons és conseqüent la màxima comunicació possible amb els mitjans que tenim avui estudiadors de Ràdio Contrabanda per Ràdio 77 Ràdio Autonomia i sí tot i que començàvem parlant de biblioteques anarquistes que estan situades al mapa que portem al cor hem anat molt enrere i seguim en el present, en un present d'una terra que plora, una terra que va ser banyada de sang i que no deixa de sorprendre'ns un 1 de maig que encara no sabem què va fer Luencan perquè te ha servit lo del 1 de maio per <laughs> entrar en la història, com no, amante de la història. I és que Insistía Marx en recordarnos que si el trabajo es la primera necesidad de la vida, no, es así el empleo asalariado, una relación social característica dominante en el capitalismo. El equívoco de identificar trabajo creativo con empleo asalariado. El equívoco de no recordar que el primero de mayo era la fiesta de la clase obrera. Aquí está ens va sorprendre un 1 match a, la plaza del Magba, on el moviment llibertari de, en contra de les presons assenyalava la tortura que impliquen les presons i realitzava um, certes atisbaments de poètica uh, la manera de fer que podien haver tingut els poetes de ja fa estona poetes que veníem caminant amb el moviment llibertari de Mallorca i que ens van deixar la setmana passada Víctor C. López una forta abraçada pel loco circo de la vida a Mallorca i per tots els amics i companys de, de Víctor que, que estan recordant-lo recordant-lo i prenent part en, en aquesta en aquesta manera de fer que Darrerament estem demostrant que está encarregada, con ella de poesía, pero también de música i d'agroecologia. Amb Gil Scott fèiem un petit homenatge a Víctor C. López. Oye, Se nos fue como un poeta, como un poeta. Se nos fue al Parnas, se nos fue al Parnas. Se encontrará con Federico García Lorca y con García Dalton. En la asamblea de poetas, asamblea los de poetas, quizá lo cite con Charles Y se tomen un vino a nuestra se, un vino a se embriaguen de risas, cantos libertarios, libertarios. Se nos llevan lágrimas y llevan llevan rabias, porque sus ojos nos miraban como fuego y esa es una lumbre inapagada. Si jo no en tinc per mi, jo no en tinc per mi, i tu no en tens, i tu mai prou, mai prou, va com va, va com va, va com va. I ets tu qui reps de mi, i reps jo de tu, cobra un sou, cobra un sou, va, com va, com va, com va, com va. sin batería, sin batería, sin batería. Fue a llamarte, fue a llamarte. Yo también fui poeta, también fui y escribí, y escribí junto con esas deudas, con esas de anuncios, de ya no me creo, y ya no me creo tampoco, tampoco. kita menaja los radios Santana Saib, Santana Saib, a Victor, a Víctor, Siner Lopez, Siner Lopez, Siner López, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta. Salud y analogía, ya, analogía. con todos nosotros aquí en escena de la revolución que no será televisada, pero sí ocuparemos las ondas. 9.77 77, contrabando FM una vez más. Y esta es la segunda vagada de color púrpura. Podemos escuchar Rafael, Afro Rock Band y Hatch. Just Fun 70 Happening. es la Cooperativa Integral Catalana ens convida a un economía y llibertària a la Universitat Lliure de Baicarca, poca broma. després de que Joan Enciam ja a tancar des de totes bandes, construir des de tot arreu i fes arribar el missatge a l'Ateneu La Base, a Camp Masdeu, al Banc Expropiat i a la Cooperativa Integral Catalana. No ens queda més remei que obrir l'enllaç i veure quan els barris eren nostres. Les dones armades de paciència i valor davant d'una línia indiferents policies, homes tristos com les guerres tristes, assenyalava la forma de la repressió, nosaltres és quan intentem buscar maneres que no es basin en els pressupòsits capitalistes o fins i tot que intentin ser contràries a aquest que hem de tenir en compte que el capitalisme és totalitari, no existeix una fora i això implica que els que defensen, intentaran impedir tot el que el disposi el perill. Per tant, la història rica, discussió del moviment revolucionari entre procés constructiu i destructiu, no pot decantar-se en cap d'aquests suposats contraris. Qualsevol intent de crear una societat paral·lela a l'actual es trobarà, primer de tot, en la inèrcia de funcionar valors explotadors i opressius, encara que sigui inconscientment, i més tard amb l'oposició frontal de les defensores de l'estatus quo. qualsevol intent de destruir l'existent si no té les infraestructures bàsiques per a aquest combat i les mínimes per sobreviure socialment aquest mateix està abocat al fracàs. La necessària relació dialèctica entre construir i destruir ha d'estar inscrita en la nostra praxi revolucionària si realment volem acabar amb tota dominació construïm preparant-nos per l'enfrontament. Ens enfrontem per obrir escletxes per a la construcció i encara que sembli una obvietat no es pot viure sense capitalisme fins que no acabem amb ell. Texta estret de Terra Cremada, número 3, Autogestió de la misèria i misèries de l'autogestió. Per què aquest debat? así suenan las trompetas Lafayette, Afro Rock Band, Hatch, el sonido de los 70 que no podemos parar. suena la insurgente de las calles, ¿no? Sí, sí, sí. Lluís que aquest la revista Terragrama cerca poder llançar qüestions que están sobre la tabla i rebre cuestiones que ens permetin des de la calma ajudar a fer-nos més fortes sense la necessitat de ser autoindulgents o enganar-nos. És per això que arrel de la publicació fa mesos d'una carta de repoblament rural en el que apareixen crítiques a alguns dels textos de Terra Cremada i amb el posterior debat que s'ha de donar a internet hem vist que algunes d'aquestes crítiques no només eren correctes sinó que han convidat a seguir donant-li voltes. En aquesta línia hem vist idònia, o s'ha vist idònia, la possibilitat de debatre amb alguns col·lectius i o persones concretes aquells dubtes que han anat sorgint des de llavors. El passat diumenge, al Banc Expropiat de Gràcia, es realitza la projecció de 72 hores a Autonomia Obrera. defensa del capitalisme. Vol sencera mostrar la paraula i el foc que caiguin als murs de les presons, centres d'internament d'estrangers, centres psiquiàtrics, d'alguna manera espais de tancament i reclusió dels cossos més pobres, revolucionaris, diferents les presons, la tortura, un tema que no solem tocar a Dignitat Rebel, principalment per la capacitat d'aquest programa de comprendre que els processos d'alliberament dels pobles, els processos d'autoabastiment dels pobles estan carregats de creativitat, de resistència i d'estudis i pràctiques insurgents que commemoren l'autogestió com un calcom viu, caminant, que aprèn i sense dubtes a la música i a l'agroecologia dels camperols. Com deia Octavio Paz, los pliegues más nítidos de la tierra, donde se halla más conocimiento. I es que no treballar amb intermediaris, organitzar-se front unes situacions de guerra, Quarta Guerra Mundial, com deien els capitalistes. No és gaire fàcil, tampoc està sent tan difícil, però hem d'atisbar que els encontres no ens fan més que poder plantejar-nos els debats que a Barcelona Barcelona o Carcelona es volen dur a terme. Dèiem el darrer Dignitat Rebel que volem atacar des de totes bandes i construir des de tot arreu. Això és un plantejament que les cooperatives integrals tampoc han deixat de percebre perquè hi havia qui prenia la paraula plantejant que de, havien de desencerclar no només els espais comuns sinó també les eines que, que ens permetissin alliberar-nos dels opressors. Mm -hmm. Lincoln, què sona? Què sona? Què està sonant? No sé si eh, està captant la ona en si mateixa tota la música, tot el coneixement que hi ha damunt l'estudi 2 la contrabanda? Pues está sonando Barrington Levy, es de eh, The Early, Years, es un God's Correct Mix que ha hecho un artista y tenemos el placer de escucharlo gracias a la colaboración de Eva Brickwhite desde Como en Casa. Y quiero subrayar, como en casa hemos estado en en la última en la última entrevista, en el último audio, en la última insurgencia en las calles, como bien tú has dicho, no diremos dónde, si diremos con quién, y él es el Trenatroman. Él es gitano zambiano. Podemos tenerle en. No en nuestro próximo programa, porque habrá otros asuntos, pero podemos tenerle muy pronto entre nosotros contando cuentos africanos, de origen zambiano y gitano. Y habrá música y habrá poesía. Y quiero también destacar que el próximo programa tendremos el placer de compartir junto con Sofía Gorka y compañía eh, en Diálogo Insurgente desde Dignidad Real cuáles fueron las conclusiones de las últimas del último encuentro de cooperativas y de desobediencia. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, me agradaría preguntarte con ¿Cómo vas a vivir Luda Match que hiciste el 1 de mayo, tío? Pues el 1 de mayo estuve. <laughs> estuve entre el 1 de mayo y. Estuve. Eh, pues, es difícil de decir. Celebrando el Día de los Libertos. Es el día en el que. Bueno, lo celebro desde hace dos años, desde que descubrí que el mismo día en el que se celebraba la, clase trabajadora, había un trasfondo en todo ello, ¿no? Tiene que ver con la identidad negra, eh, tiene que ver con el homenaje, ¿no? Un poco, digo, feliz día de los libertos a todos. Y es que el comercio de esclavos eh, fue muy lucrativo, ¿no? Y a ello quiero quiero añadir las siguientes líneas de un texto que, publiqué y hice un mínimo de difusión para que la gente pudiera tener un poco de contacto referente a qué puede significar desde, el punto, desde la referencia panafricanista aquí en Radio 77 contra Banda FM una vez más qué significa no esto este artículo bien escrito por Marta Denise Valle el jueves de un 1 de mayo de 2014, dice que La Habana, la trata esclavista en Cuba constituyó un próspero negocio para comerciantes hispanos y sus descendientes, la cual representó la base de sus fortunas en el siglo XIX junto a la conversión en grandes productores azucareras. Con una notable pobreza en el conjunto de las pobladoras, el archipiélago cubano tuvo el mayor número de millonarios en relación a sus habitantes. Vascos, gaditanos y catalanes establecieron la ruta de de esclavos como una gran empresa comercial de centros de en Barcelona, Cádiz y La Habana. Sobre todo los últimos hicieron inmensas fortunas a partir de las ganancias por esta contrabando nobleza que además de sus a millones, quinientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y tres el 61,38% en los años de la expansión cañera entre 1790 a 1841 y se mantuvo hasta la abolición en 1880-1886, donde subrayó que fue cuando en Alemania, en Berlín, se dividió el continente africano entre España, Portugal, Italia y otros países. Entonces sigo remarcando que por Real Cédula, que este es el día que estamos celebrando hoy, por Real Cédula de 1789 la corona concedió libertad para el comercio de esclavos africanos con las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, provincias de Caracas, a españoles y extranjeros. Al retirarse los negreros ingleses del mercado, abolida en 1807 la trata de Inglaterra y Estados Unidos, pronto aparecieron los negreros. Eh, hispano-criollos que organizaron 278 expediciones y desembarcaron 60.000 368 esclavos entre 1809 a abril de 1817, periodo mm, llamado legal. Bueno, podría seguir con, el tema de que bueno, Inglaterra hizo que España firmara un acuerdo para la eliminación de la tata negrera en 1820, pero bueno, la medida solo logró un aumento de la contrabanda de esclavos, unos 300.000, que llegaron a la vía legal en los 20 años siguientes. Con esto puedo decir que los primeros consorcios negros en Cuba están repletos de información acerca de la Cuesta Manzanal, de Poi, Hernández Frías. Bueno, tengo una cantidad de nombres aquí, un documento bastante extenso. Y me gustaría que otro día, pues en un diálogo urgente, podamos invitar a alguno de los, de los compañeros de Cuba EBS Bloqueo, VS versus Bloqueo. De, fet és molt necessari convocar des de Contrabanda FM a la población afrocubana visquent a Barcelona, a se a aprender els mitjans lliures per persones lliures, ja que si Cuba y los cubanos viven en el planeta Tierra Guerra, nosotras desde Barcelona les queremos escuchar y tender la mano como pueblo no alineado con el neoliberalismo, en sincronía con la primera declaración de la selva lacandona en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y México, para demostrar la, urgencia, la urgencia es zapatista y de alguna manera el ataque, el ataque que se está visquen a esas bases zapatistas doncs és conseqüent la màxima comunicació possible amb els mitjans que tenim avui estudi 2 de Ràdio Contrabanda per Ràdio 77 Ràdio Autonomia i sí tot i que començàvem parlant de biblioteques anarquistes que estan situades al mapa que portem al cor hem anat molt enrere i seguim en el present, en un present d'una terra que plora, una terra que va ser banyada de sang i que no deixa de sorprendre'ns. Un 1 de maig que encara no sabem què va fer Luencan, perquè te ha servido lo del 1 de maig para <laughs> entrar en la història, com no, amante de la història i és que Insistía Marx en recordarnos que si el trabajo es la primera necesidad de la vida, no, es así el empleo asalariado, una relación social característica dominante en el capitalismo. El equívoco de identificar trabajo creativo con empleo asalariado. El equívoco de no recordar que el primero de mayo era la fiesta de la clase obrera. Aquí está ens va sorprendre un nuda Match, a, la plaza del Magba on El moviment llibertari de, en contra de les presons assenyalava la tortura que impliquen les presons i realitzava um, certes atisbaments de poètica uh, la manera de fer que podien haver tingut els poetes de ja fa estona poetes que veníem caminant amb el moviment llibertari de Mallorca i que ens van deixar la setmana passada Víctor C. López una forta abraçada pel loco circo de la vida a Mallorca i per tots els amics i companys de, de Víctor que, que estan recordant-lo recordant-lo i prenent part en, en aquesta en aquesta manera de fer que, Darrerament estem demostrant que está cargada con ella de poesía, pero también de música i d'agroecologia. Amb Gil Scott fèiem un petit homenatge a Víctor C. López. Oye, Se nos fue como un fue, poeta, como un poeta. Se nos fue al Parnaso, se nos fue al Parnaso. Se, encontrará con Federico García Lorca y con García Lorca. En la asamblea de poetas, Euterpe quizá lo cite con Charles Y se tomen un vino a nuestra se, vino a se embriaguen de risas, cantos libertarios. libertarios. Se nos llevan lágrimas y llevan la rabia, porque sus ojos nos miraban como pueblo, y esa es una lumbre inapagable. you knock upon my door. Early this morning, eh? when you knock upon my door. si jo no en tinc per mi, no en tinc per mi, i tu no en tens, i tu mai prou, mai prou, va com va, va com va. Jetzt tu que reps de mi, reps jo de tu, coure un sou, coure un sou, va, com va, com va, com va. Sin batería, sin batería. Fue a llamarte, fui a llamarte. Yo también fui poeta, también fui y escribí, y escribí. Junto con esas deudas, con esas de anuncios, de Y ya no me creo, y ya no me creo tampoco, tampoco. menaja homenaje a los radios Santander Saúl, a Victor a Víctor, Sider López, Sider López, Sider López, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta. Iya, iya. Salud Ya analía, Ya analía. Darkness Than Blue, más oscuro que el azul, Get the Funk, suena así, Soul From That Down, 1973-1980. Hoy tenemos con todos nosotros aquí en escena la revolución que no será televisada, pero sí ocuparemos las ondas 477 contra Banda FM una vez más. Y esta es la segunda vagada Nits de color púrpura. También podremos escuchar Lafayette, Afro Rock Band y Hatch. Just Fun 70 Happening. Tua és la cooperativa integral catalana ens convida a un seminari d'economia llibertària a la Universitat Lliure de Vallcarca, Poca Broma. després de que Joan Enciam convidés a tancar des a totes bandes, construir des de tot arreu fes arribar el missatge a l'Ateneu La Base, a Camp Masdeu, al banc expropiat i a la cooperativa integral catalana. No ens queda més remei que obrir l'enllaç i veure quan els barris eren nostres. Les dones armades de paciència i valor davant d'una línia diferents policies, homes tristos com les guerres tristes, assenyalava la forma de la repressió nosaltres és quan intentem buscar maneres que no es basin en els pressupòsits capitalistes o fins i tot que intentin ser contràries a aquest que hem de tenir en compte que el capitalisme és totalitari, no existeix una fora i això implica que els que el defensen intentaran impedir tot el que el disposi al perill. Per tant, la història rica, discussió del moviment revolucionari entre procés constructiu i destructiu, no pot decantar-se en cap d'aquests suposats contraris. Qualsevol intent de crear una societat paral·lela a l'actual es trobarà, primer de tot, en la inèrcia de funcionar valors explotadors i opressius, encara que sigui inconscientment, i més tard, amb l'oposició frontal de les defensores de l'estatus quo. seu intent de destruir l'existent si no té les infraestructures bàsiques per a aquest combat i les mínimes per sobreviure socialment aquest mateix està abocat al fracàs. La necessària relació dialèctica entre construir i destruir ha d'estar inscrita en la nostra praxi revolucionària si realment volem acabar amb tota la dominació construint preparant-nos per l'enfrontament. Ens enfrontem per obrir escletxes per a la construcció i encara que sembli una obvietat no es pot viure sense capitalisme fins que no acabem amb ell. Texta estret de Terra Cremada, número 3, Autogestió de la misèria i misèries de l'autogestió. Per què aquest debat? si suenan las trompetas Lafayette, Afro Rock Band, Hatch, el sonido de los 70 que no podemos parar. Això és una insurgente de les calles, no? Sí, sí, sí. Lluís, que aquest debat la revista de Terra Cròmada cerca poder llançar qüestions que estan sobre la taula i rebre qüestions que ens permetin des de la calma ajudar a fer-nos més fortes sense la necessitat de ser autoindulgents o enganar-nos. És per això que arrel de la publicació fa mesos d'una carta de repoblament rural en el que apareixen crítiques a alguns dels textos de Terra Cremada i amb el posterior debat que s'ha de donar a internet hem vist que algunes d'aquestes crítiques no només eren correctes, sinó que han convidat a seguir donant-li voltes. En aquesta línia hem vist idònia, o s'ha vist idònia, la possibilitat de debatre amb alguns col·lectius i persones concretes aquells dubtes que han anat sorgint des de llavors. El passat diumenge, a Banc Expropiat de Gràcia, es realitzava la projecció de 72 hores a Autonomia Obrera, Valencia.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 Dic que... ¿Sabes qué va a esperar el día que... Clar, després yo, això el que me ve al cap, no? Fer això y lo pienso dos días, no? Però el tercer dia penso, tio, tu te tens que matar a ningú?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 De currante. Pasa, pasa, y basta para ahí le digo, señor presidente, hará alguna cosa para el pueblo, no? En eso el Fede ya me había visto, el Fede se raya, me había visto el jefe y me hacía así desde la cabina. <laughs> Ya y así le digo, y me dice el tío, sí, sí, no, ya, ya, ya está en cosas. Y digo, más te vale. Y hace el va a la la o porque le metí la cara de... de, brujo, ¿eh? sí, le, dije, más te vale. Y el pavo va, y luego el pede, el bebé, el bebé, te juro, le di una bronca, le golpeé el jefe, porque él vio la cara del Peraldún, ¿no? Y me dijo, ¿qué le has dicho, presidente?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 A los chicos les le gusta fumar y cantar y beber cerveza y a fumar a cerveza, que se suba la cabeza, vaya tema elegido, va a decir, vaya fumar, o sea, <laughs> va a decir, este es el, este es el cantautor, pues, Cuando yo era niño tuve un deseo de ser un pierro siendo libre y puro, ahora que no, ahora ahora que soy libre y bueno que registrar pot ser un Dignitat Rebel, pot ser un diàleg insurgent, pot ser per contrabanda o pot ser simplement una contra lliure al carrer, ...como a casa amb K, ocupant en al carrer, no?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 La península està clamant alliberar-se del capitalisme. Vol sencera mostrar la paraula i el foc que caiguin als murs de les presons centres d'internament d'estrangers, centres psiquiàtrics, d'alguna manera espais de tancament i reclusió dels cossos més pobres, revolucionaris, diferents. Les presons, la tortura, un tema que no solem tocar a Dignitat Rebel, principalment per la capacitat d'aquest programa de comprendre que els processos d'alliberament dels pobles, els processos d'autoabastiment dels pobles estan carregats de creativitat, de resistència i d'estudis i pràctiques insurgents que commemoren l'autogestió com un calcom viu, caminant, que aprèn i sense dubtes es apropa a la música i a l'agroecologia dels camperols. Com deia Octavio Paz, los pliegues más nítidos de la tierra, donde se halla más conocimiento. I és que no treballar amb intermediaris, organitzar-se front unes situacions de guerra, quarta guerra mundial, com deien els capitalistes, no és gaire fàcil, Tampoc està sent tan difícil, però hem d'atisbar que els encontres no ens fan més que poder plantejar-nos els debats que a Barcelona o Barcelona o Barcelona es volen dur a terme. Dèiem al darrer Dignitat Rebel que volem atacar des de totes bandes i construir des de tot arreu. Això és un plantejament que les cooperatives integrals tampoc han deixat de percebre perquè hi havia qui prenia la paraula plantejant que de, havien de desencerclar no només els espais comuns sinó també les eines que, que ens permetissin alliberar-nos dels opressors. Mm -hmm. Lincoln, què sona? Què sona? Què està sonant? No sé si eh, està captant la ona en si mateixa tota la música, tot el coneixement que hi ha damunt l'estudi 2 de contrabanda. Pues està sonant de Barrington Levy, és uh, eh, The of The Early Years, és un God's Correct Mix que ha hecho un artista y tenemos el placer de escucharlo gracias a la colaboración de Eva Brick White desde Como en Casa. Y quiero subrayar como en casa hemos estado en, en la última en la última entrevista, en el último audio, en la última insurgencia en las calles, como bien tú has dicho. No diremos dónde, si diremos con quién, y él es el Trenatroman. Él es gitano zambiano. Podemos tenerle en. No nuestro próximo programa, porque habrá otros asuntos, pero podemos tenerle muy pronto entre nosotros contando cuentos africanos de origen zambiano y gitano. Y habrá música y habrá poesía. Y quiero también destacar que el próximo programa tendremos el placer de eh, compartir junto con Sofía Gorka y compañía eh, en Diálogo Insurgente desde Dignidad Real cuáles fueron las conclusiones de las últimas del último encuentro de cooperativas y de desobediencia. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, me agradaría preguntarte con cómo, cómo la Luda Match que hiciste el 1 de mayo, tío. Pues el 1 de mayo estuve. <laughs> estuve entre el 1 de mayo y. Estuve. Eh, pues, eh, es difícil de decir. Celebrando el Día de los Libertos. Es el día en el que. Bueno, lo celebro desde hace dos años, desde que descubrí que el mismo día en el que se celebraba la, la clase trabajadora, había un trasfondo en todo ello, ¿no? tiene que ver con la identidad negra, eh, tiene que ver con el homenaje, ¿no? Un poco, digo, feliz día de los libertos a todos. Y es que el comercio de esclavos eh, fue muy lucrativo, ¿no? Y a ello quiero, quiero añadir las siguientes líneas de un texto que, que publiqué y hice un mínimo de difusión para que la gente pudiera tener un poco de contacto referente a qué puede significar desde, el punto, desde la referencia panafricanista, aquí en Radio 77, Contrabanda FM una vez más, ¿qué significa no? esto? Este artículo viene escrito por Marta Denise Valle el jueves de un 1 de mayo de 2014, dice que La Habana, la trata esclavista en Cuba constituyó un próspero negocio para comerciantes hispanos y sus descendientes, la cual representó la base de sus fortunas en el siglo XIX junto a la conversión en grandes productores azucareras. Con una notable pobreza en el conjunto de las pobladoras, el archipiélago cubano tuvo el mayor número de millonarios en relación a sus habitantes. Vascos, gaditanos y catalanes establecieron la ruta de de esclavos como una gran empresa comercial de centros de en Barcelona, Cádiz y La Habana. Sobre todo los últimos hicieron inmensas fortunas a partir de las ganancias por esta contrabanda. Nobleza que además de sus a 17 millones, millón, millón, mil millón, millón, y 568.273 el 61,38% en los años de la expansión cañera entre 1790 a 1841 y se mantuvo hasta la abolición en 1880-1886, donde subrayó que fue cuando en Alemania, en Berlín, se dividió el continente africano entre España, Portugal, Italia y otros países. Entonces sigo remarcando que por Real Cédula, que este es el día que estamos celebrando hoy, por Real Cédula de 1789 la corona concedió libertad para el comercio de esclavos africanos con las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, provincias de Caracas, a españoles y extranjeros. Al retirarse los negreros ingleses del mercado, abolida en 1807 la trata de Inglaterra y Estados Unidos, pronto aparecieron los negreros. Eh, hispano-criollos que organizaron 278 expediciones y desembarcaron 60.000 368 esclavos entre 1809 a abril de 1817, periodo mm, llamado legal. Bueno, podría seguir con, el tema de que bueno, Inglaterra hizo que España firmara un acuerdo para la eliminación de la tata negrera en 820, 1820, pero bueno, la medida solo logró un aumento de la contrabanda de esclavos, unos 300.000 que llegaron a la vía legal en los 20 años siguientes. Con esto puedo decir que los primeros consorcios negros en Cuba están repletos de información acerca de la Cuesta Manzanal, de Poi, Hernández Frías. Bueno, tengo una cantidad de nombres aquí, un documento bastante extenso. Y me gustaría que otro día, pues en un diálogo insurgente, podamos invitar a alguno de los, los compañeros de Cuba EBS Bloqueo, VS versus Bloqueo. Obvio, obvio, de fet és molt necesario convocar desde de Contrabanda FM a la población afrocubana Barcelona a Barcelona, apropar a aprendre's els mitjans lliures personas persones lliures, ya que si Cuba y los cubanos viven en el planeta Tierra-Guerra, nosotras desde Barcelona les queremos escuchar y tender la mano como pueblo no alineado con el neoliberalismo, en sincronía con la primera declaración de la selva lacandona en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y México, para demostrar la, urgencia, la urgencia es zapatista y de alguna manera el ataque, el ataque que se está visquen... a esas bases zapatistas dons. és conseqüent la màxima comunicació possible amb els mitjans que tenim avui estudiadors de Ràdio Contrabanda per Ràdio 77 Ràdio Autonomia i sí tot i que començàvem parlant de biblioteques anarquistes que estan situades al mapa que portem al cor hem anat molt y i seguim en el present, en un present una terra que plora, una terra que va a ser bañada de sang Y que no deja de sorprendre'ns un 1 de maig que encara no sabem qué va a fer Luencan porque te ha servido lo del 1 de mayo para <laughs> entrar en la historia, como no, amante de la historia. Y es que Insistía Marx en recordarnos que si el trabajo es la primera necesidad de la vida, no, es así el empleo asalariado, una relación social característica dominante en el capitalismo. El equívoco de identificar trabajo creativo con empleo asalariado. El equívoco de no recordar que el primero de mayo era la fiesta de la clase obrera. Aquí any ens va sorprendre un 1 a, la plaza del Magba, on El moviment llibertari de, en contra de les presons assenyalava la tortura que impliquen les presons i realitzava um, certes atisbaments de poètica eh, la manera de fer que puguen haver tingut els poetes de ja fa estona poetes que venien caminant amb el moviment llibertari de Mallorca i que ens van deixar la setmana passada Víctor C. López una forta abraçada pel loco circo de la vida a Mallorca i per tots els amics i companys de, de Víctor que, que estan recordant-lo recordant-lo i prenent part en, en aquesta en aquesta manera de fer que Darrerament estem demostrant que está cargada con deia, de la poesía, pero también de música i d'agroecologia. Amb Gil Scott llama un petit homenatge a Víctor C. López. Oye, Se nos fue como un poeta, un poeta. Se nos fue al parná se nos fue al parná Se encontrará con Federico García Lorca y con García Lorca. En la asamblea de poetas, la asamblea de quizá lo cite con Charles Y se tomen un vino a nuestra se, un vino a se embriaguen de risas, cantos libertarios, libertarios. Se nos llevan lágrimas y llevan la porque sus ojos nos miraban como pueblo, y esa es una lumbre inapagada. Lumbre nonton parmi nonton nonting itu nonton itu my bro my bro bakomba bakomba bakomba it's two kirets dami kirets jatuh kau down show kau down show bakomba komba komba sin batería, sin batería, sin batería. Fue a llamarte, fue a llamarte. Yo también fui poeta, también fui y escribí, y escribí junto con esas deudas, con esas de anuncios, de ya no me creo, y ya no me creo tampoco, tampoco. escuchar estas radios 77, a Víctor, a Víctor, Siner López, Siner López, Siner López, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta, Patiti Gran Poeta. Salud y energía, y energía. azul, get the funk. Suena así Soul from Down 1973-1980. Hoy tenemos con todos nosotros aquí en escena la revolución que no será televisada, pero sí ocuparemos las ondas 77, Contrabanda FM una vez más. Y esta es la segunda vagada Mix de color púrpura. También podremos escuchar Lafayette, Afro Rock Band y Hatch. Just Fun 70 Happening es la Cooperativa Integral Catalana ens un seminario de economía y llibertària a la Universidad Lliure de Baicarca, poca broma. la que Joan Enciam convida a tancar des de totes bandes, construir des de tot arreu i fes arribar el missatge a l'Ateneu La Bassa, a Camp Masdeu, al Banc Expropiat i a la Cooperativa Integral Catalana. No ens queda més remei que obrir l'enllaç i veure quan els barris eren nostres. Les dones armades de paciència i valor davant d'una línia de indiferents policies, homes tristos com les guerres tristes, assenyalava la forma de la repressió, nosaltres és quan intentem buscar maneres que no es basin en els pressupòsits capitalistes o fins i tot que intentin ser contràries a aquest que hem de tenir en compte que el capitalisme és totalitari, no existeix una fora i això implica que els que el defensen intentaran impedir tot el que el disposi el perill. Per tant, la història rica, discussió del moviment revolucionari entre procés constructiu i destructiu, no pot decantar-se en cap d'aquests suposats contraris. Qualsevol intent de crear una societat paral·lela a l'actual es trobarà, primer de tot, en la inèrcia de funcionar valors explotadors i opressius, encara que sigui inconscientment, i més tard, amb l'oposició frontal de les defensores de l'estatus quo. Qualsevol intent de destruir l'existent si no té les infraestructures bàsiques per a aquest combat i les mínimes per sobreviure socialment aquest mateix està abocat al fracàs. La necessària relació dialèctica entre construir i destruir ha d'estar inscrita en la nostra praxi revolucionària si realment volem acabar amb tota la dominació construïm preparant-nos per l'enfrontament. Ens enfrontem per obrir escletxes per a la construcció i encara que sembli una obvietat no es pot viure sense capitalisme fins que no acabem amb ell. Texta estret de Terra Cremada, número 3, Autogestió de la misèria i misèries de l'autogestió. Per què aquest debat? Yeah! Así suenen las trompetas Lafayette, Afro Rock Band, Hatch, el sonido de los 70 que no podemos parar. Eso es una la insurgente de las calles, ¿no? Sí, sí, sí. I és que aquest debat la revista de Terra de ser cerca podeu llançar qüestions que estan sobre la taula i rebre qüestions que ens permetin des de la calma ajudar a fer-nos més fortes sense la necessitat de ser autoindulgents o enganar-nos. És per això que arrel de la publicació fa mesos d'una carta de repoblament rural en què que apareixen crítiques a alguns dels textos de Terra Cremada i amb el posterior debat que s'ha de donar a internet hem vist que algunes d'aquestes crítiques no només eren correctes sinó que han convidat a seguir donant-li voltes. En aquesta línia hem vist idònia, o s'ha vist idònia, la possibilitat de debatre amb alguns col·lectius i o persones concretes aquells dubtes que han anat sorgint des de llavors. El passat diumenge, al Banc Expropiat de Gràcia, es realitzava la projecció de 72 hores a Autonomia Obrera,